اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولا تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا أكرم الأكرمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا برحمتك من الراشدين اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمن بالخير حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم أما بعد Sva hvala i zahvala pripadaju Allahu, savršenom, gospodaru svih svjetova, čija je milost obuhvatila sve. Ne ga hvalimo na njegovoj savršenosti, njemu zahvalimo na svemu što određuje i propisuje od njeg pomoć, oprosti, i uputu tražimo. Koga Allah uputi napravi put, tome nema zablude. Koga Allah u zablude ostavi, tome nema ni pomagača, ni upućivača a zatim svjedočimo da nema drugog Boga sem Allaha, jedini nema sudruga i da je Muhammed sallallahu a nehi veselama njegov rob najbolji njegov poslanik posljednji koji je dostavio poslanicu, ispuni ono što se od njega traži, pa ga je Allah subhanahu wa ta'ala povukao sebi, a ostavio je ono čime će on sallallahu a nehi veselama biti dokaz za nas ili protiv nas na sudnjem danu, a to je Allahova knjiga, govor, Kur'an i tumač to je sunet poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sallam. Neka su Allahu salavat i na Muhammeda poslanika, njegove sledbenike, njegovu porodicu, ashabe, sve one koji se, koji su se, koji se i koji će se iskreno ispravno držati su pravog puta do sudnjega dana. A zatim, <clears throat> nakon što vjernici prijeđu sirat ćupriju, nakon što budu zadržani na kantari i nakon što se završi posljednje prebacivanje i ravnanje svidanje računa među vjernicima onim sitnim stvarima, često skrivenim. I nakon što budu čisti, jer su očišćeni tim posljednim čišćenjem, bit će dozvoljeno Muhammedu sallallahu aleyhi ve seneme da pokrene najčastniju povorku, da krene sa muslimanima od Adema pa do sudnjeg dana prvi na čelo, da pokuca na vrata dženecka, pa će to i učiniti i melek će da pita ko je. Kaže Muhammed sallallahu aleyhi ve kaže, naređeno mi je da ne otvaram nikome prije tebe. Pa će se otvor, otvoriti džennetska vrata i ući će on, sallallahu anehi ve seneme, prvi. A zatim će ući ostali poslanici po redu slijedu, zatim vjerovjesnici. Posle toga ulazim umet Muhammeda, sallallahu anehi ve seneme, i to siromašni ashabi, pa siromašni ostali muslimani prije bogatih. Ja će bogati biti zadržani, ima će više toga da da položi, kao što kažu komentatori. I ovo je jedna od stvari posljednja u kojem naše u kojoj naš umet prednjači nad ostalim umetima i naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem prednjači nad ostalim poslanicima. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u vjerodostojnom hadisu ja sam prvi čiji će se kabur rascijepiti. I prvi sam koji će pokucati na džennetska vrata. Wa ana awwalu shafi'in wa mushaffa'in. Ja sam prvi koji će činiti šefaat i kome će šefaat biti primljen. Prvi koji će biti proživljen Muhammed sallallahu a nehi veselima od onih koji će biti proživljen ima na hadis o Musa'u, govorili smo. Pa će prvi stići na smjensko skupljanja i sa svojom zastavom čekat. Pa će prvi umet Muhammeda sallallahu a nehi veselima stići na mjesto skupljanja. Pa će Muhammed sallallahu a nehi veselima jedini i prvi da se zauzima kod Allaha subhanahu wa ta'ala da počne suđenje. Pa će se umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam prvi pojaviti da polaže račun, da im listovi polete, da im se dijela vagaju. Prvi koji će prijeći sirat prije Muhammed sallallahu alaihi wa sallam čekat će nas kod hauda, a njegov haud će biti najveći prvi, rekli, govorili smo prošli put o tome, Pa će prvi koji će nas čekat posle toga kod sirata da završimo ono što završiti moramo. Pa će na siratu kad dođe u njegov umet prvi prije će sirat, pa će čekat na drugoj strani, sallallahu aleyhi ve sallam. Pa će umet Muhammed sa sam prvi prije, pa će prijeći onaj kome je suđeno da prijeđe. I će onaj kome je suđeno da padne, Allah nikom zrom nije učinio pa će prvi bit koji, pokuca, koji će pokucati na dženevska vrata i koji će ući u dženet biti Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam. I to znači riječi poslanika sallallahu aleyhi wa sallame Nahnu al-akhiruna sabiquna yawm al-qiyamah, mi smo posljednji, a prvi nas u njem danu, to je su svemu. I znači ovaj zadnji dio iz hadisa kad kaže ovo je sabiqin wa ovo je Ja sam prvi koji će činiti šefaat i prvi koji će biti u kampu buren. Koji šefaat? Svaki je biće ih puno od onog najvećeg, on je tu prvi, jedini, sallallahu alaihi wa sallam, prvi koji će se smijet obratiti Allahu na sudnjem danu nakon dugog, dugog stajanja, pa do svakog drugog šefaata koji se bude činio, večera ćemo govoriti o šefaatu i vidovima šefaata, on će, sallallahu alaihi wa sallam, prvi odpočeti taj proces, pa ako, su samo ako je samo za poslanike, taj vid šefaata, onda će ostali poslanici i vjerovjesnici da rade, ako je i za ostale vjernike, onda će ostali nakon što on sallallahu alejhi ve sellem odradi svoj dio časti koja se šefaat zove ili zauzimanje, ostali će raditi. I zato kaže šejh: evvalu men istaftihu bab al jannati Muhammedun sallallahu alejhi ve sellem wa evvalu men yadkhulu al džannete minan umami ummetuhu, prvi koji će pokusati na vrata džanneska je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i prvi koji će ući u džennet od umeta je njegov umet A nakon toga kaže, وَلَهُ فِي الْقِيَامَةِ ثَنَاثُ شَفَعَاتٍ on kaže, ili njemu na sudnjem danu pripadaju tri vrste šefaata. Ovdje tri vrste ne znači da samo imaju tri vrste. Nego še hoće da spomene tri vrste globalno, onako nagrubo, jer je sažetak ovog islamskog vjerovanja, kao što kažu komentatori, i da spomene ono što je posebno za poslanike sa sama u čemu učestvuju ostali kao što će kasnije razdvojiti. A mi ćemo ako Bog da spomenuti ostale detaljnije koji nisu ovdje spomenuti. O šefatu smo govorili najmanje dva puta, kroz knjigu Tevhida i kroz šta je još bilo. Pa smo govorili i o, kroz, ukratko, kad smo tefsirili ajde u kursi, I red je i obaveza je da kad god nam dođe tema da je ponovimo, ali ovaj puta ćemo kratko govoriti o šefaatu kao šefaatu, a zadržat ćemo se na šefaatu na sudnjem danu u praktičnom smislu, to jest na ovim vrstama i koristima iz ovoga koji se nas tiču ako Bog da na kraju. Šefaat ili je od šefa, što znači par, suprotno vitr, što je ne par, koristi se u zahtjevima, u molbama da jedan traži pa ne može, ne može, ne slapa, pridruži mu se drugi. I to je jezički šetan. Veza, štela, pomoć. Zavisno i tako. Šefat u šarijetu znači traženje ili zauzimanje kod Allaha pod šarijetskim uvjetima. Za nekoga naravno. Šefat kao šefaat i ta opcija u šarijetu nije vlasništvo ničije osim gospodara ili stvoritelja svega i vladara svega. I vlasnika svega, to je Allah subhanahu wa ta'ala. I zato Allah u Kur'anu direktno kaže قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا Reci Allahov je šefaat sam. Mi kažemo od poslanik dobio pravo na šefaat sallallahu alaihi wa sallam meleci imaju pravo na šefat, ovi će činiti šefat, oni će činiti šefat. Allah kaže, Allah samo ima pravo na šefat. Allahu pripada sam šefat. Pa je li ovo kontradiktorno ili nije? Nikako. Vlastništvo, pripadanje, šefata je Allahu isključio. I nema niko pravo da u džanetu uvede nekog ako Allah prije toga ne dozvoli suprotno Allahovim pravilima. Bez obzira što ga je Allah odabrao i odredio da on bude šefaži. Kao što nema pravo niko da ustane da se zauzima ako već nije on odabran za to i određen. Pa je šefaat čast šefađiji i milost onome za kome se šefaat čini. Allah je stvorio stvorenja, a prije stvarane im sudbino odredio. Pa je dozvolio jednima iz svog znanja koje nema granice u budućnosti, dozvolio jednima i odredio ih da budu šefađija i dozvolio za neke kojima je htio da oprosti, da se smiluje, da poveća da ređe i tako dalje, da budu oni ti koji su, za koje će se zauzimati. I to je zapisao i propisao. Posle obavijestio neke, a neki će saznat na sudnjem danu da su oni ti koji imaju pravo da čine šefat. I reći će im se za kog to čini. Pa će oni činiti. Pa jedno počast, a drugo milost. A ništa nije pravo, kao što kažu oni koji se mole poslaniku, sa sam i kod nas, slušali smo to kad dolaze ljudi iz Bosne na hač, pa im se kaže, moli poslanika za šefat, ne odobila. Kaže, to i njegovo pravo, bo Bog mu dao. Pa gdje će on sad s tim šefatom? Ja može pobjeći negdje? iz Božije zemlje, iz Božijeg Ahirete, iz Božijeg Dunjaluka, u neki drugi džennet uvesti osim Božije. Da mu čast da se zauzimo. Nije Allah iskupio šefat kada je dao Muhammedu sam sene. Ili velecima, ili dobrim ljudima. Ovo treba da se razumije dobro. Što znači da Date mu pravo da se zauzima. Jer neće da smije da pisne ni Adem, ni Musa, ni Isa, ni Ibrahim, kad treba ne zauzimati se, samo će onaj koji ima pravo reći i ustati otići, kad je pitan veliko zauzimanje. I tako je po pitanju svakog drugog zauzimanja. Šefat je moguće još na dunjalku. To je doba. I poslanik sallallahu a nehi veselem je još na dunjalku pokazao da je to izvodljivo s jedne strane i Allah je kroz primjere poslanika na dunjalku pokazao da Allahu pripada početak i kraj i sav šefaat i rezultat šefaata nikome drugom sem njega. Pa je Allah dao da su poslaničke dove u osnovi kabul. Imamo primjere mnogih poslanika da su dobili neke stvari da im nije u kabulu. Ibrahim dobio za svog oca, nije dobio. Nuh dobio za svog sina, nije dobio. Muhammed s.a.v. dobio za svog amidžu, nije dobio. Jer šefaat je doha. Dobio za uputu. A budem stvarno, kasnije su oni dobili nešto od toga, što je Allah htio. I kako je Allah htio, a ne kako su oni htio. Dovio za munafike, pa mu Sallallahu alaihi sallam, i tako dalje, i tako dalje. Isti kvar traži. Kao što je surite obje na tim istim. Da shvatimo da biva samo kako Allah hoće. Bez obzira koliki ti stepen imao i počast kod Allaha, ne može potvom biti nikad da si Muhammed sam sam ili neko ispod njega. Nema boljeg vjernika od Muhammeda sam sam. I da se ovo razumije, dobro. Da je šefaat čas koji, onome koga Allah da bere za šefaat. I da je to samo pokazivanje Allahove milosti i Allahove počasti. Uzdigne koga hoće i oprosti kome hoće i kazni koga hoće, ne obuhvati ga šefaat. I zato Allah u Kur'anu govori o šefaatu da je sam njegov i govori وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْتَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى Koliko kaže ima meleka na nebesima čiji šefat neće ništa koristiti. Znači ima šefat koji koristi ali njihov neće, osim kome Allah kaže dozvoli i s kim je zadovoljan. I ovo su ti šarijatski uvjeti. da Allah subhanahu wa ta'ala dozvoli onome koga je odredio za šefađiju da čini šefat samo u onom domenu gdje može smijeti. Pa svi poslanici su šefađije. Ali niko od njih osim Muhammeda sasvim ne može šefaat čim to najveliki, prvi. Nego tamo gdje im je dozvoljeno za što se odreći, tu će šefaat čim. I ostali koji budu imali pravo. Da Allah dozvoli šefađi da čini šefaat za onome gdje mu je dozvoljeno i koliko mu je dozvoljeno. I da Allah dozvoli šefađi da se zauzima za onoga samo kome je Allah dopusti. I druga stvar, rida, en jerda, da bude zadovoljan sa šefađom, da šefađ čini, kad šefađ čini, i sa, da bude zadovoljan da se za nekog šefađ čini. A mi znamo da Allah nije zadovoljan kufrom, nije zadovoljan širkom, tako da traženje šefađa preko širka ili kufra, ili nada da će neki tagu čini šefađ, ko što imamo slučajeve, ili nada da će neko ko čini širk biti obuhvaćen šefaatom, to je bezvredno, to je besmisleno. I to su oni šefati koje Allah negira u Kur'anu, kad kaže la bej on fihi wala hulletun wala šefa'a, neće biti na tom danu, kaže ni trgovine, ni prijateljstva, neće koristiti trgovina, ni prijateljstvo, ni otkup, dakle, ni prijateljstvo, neko stela, ni šefa'a. Pa kad Allah potvrđuje šefa'at, potvrđuje onaj šefa'at sa dozvolom, njegovom izunom i zadovoljstvom, i to za oboje, i za šefa'ađu, i za onoga kome se čini zauzimanje, za koga se zauzima, I ovo vam smo govorili detalje, dokaze iznosile, ovo je samo uvod, da znamo suštinu šefaata, da je šefađija počašćen i da je ovaj počašćen i pomilovan za kog se čini šefaat, spašen, izbavljen time, a da Allah subhanahu wa ta'ala se to sve htio, pa neće Allah iznenaditi nijedan poslanik i nijedan evlija, pa reći da je i ovi uvedi, pa sad Allah kaže, dao sam ti šefaat, moram i njih To je nemoguće ko spozna Allaha, neće mu to naopasti. I to je mušnički šefat koji su oni tražili. I zato ga nisu tražili od Allaha, nego su ga tražili od onih za koje su ili čuli da imaju pravo na šefat, ali ne to što oni traže, ili su umislili sebi zato što su kažu oni bezgriješni, poput drveća, kamenja, duša, dobrih ljudi, ili su dobri i tako dalje. Od onoga što su i što obožavaju oni koji u Allaha vjeruju, a širk učine i druge, drugova mu pridružuju. Kaže, njemu pripadaju tri vrste šefata. Prvi je, kaže, prvi šefat, jer se tiče prvog šefata, fe jesfe'u fi ehlil mevkifi hatta yukhda bejnehum ba'da en je terađa anbija Adem, Nuh, Ibrahima, Musa, wa Isa, ibn Marjem, ani šefati hatta tentehije ilaihi. Poznati hadisu sahihu, duša, preporučujem svakom da ga čita i nađe. Kad se ljudi sakupe i čekaju, i kad im dosadi čekanje, Allah će nadahnut neke od njih. Ne im nam um padne tada da kažu daj da bitamo nekog, da zamoli Allah da počne suđenje. Tolike će muke biti na suđen dan da će kafir govoriti, ja rab daj da se presudi pa makar u žehenja. U tom momentu pa će ljudi ići tako, pa će otići. Znači, ko, ko je najpreći osim, ko je najpreći osim Adem, otac čovječanstva? Otiće do njega, pa će spomenuti, pa će reći nefsi, nefsi, ja sam se najpreći, spomenut će određene stvari, pa će slati do Nuha, do Ibrahima, do Musa, Isa, i svaki će od njih reći nisam ja, taj vidi kod drugog. I to sljedeće i do sljedećeg, po redu slijedu, dok ne dođe, dođe kod Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, priča je jako poznata, ali detalja ima finih koristi, jer ovo je ljudi naš život. Mi ćemo to gledati i slušati. I čekati. I nadat se da jednom pri završi taj dan, pa kako god bude. Ako će onaj najgori tako govoriti, idama će biti sigurno žele da to prođe, zato će biti ići. Ovo su vjernici, čim i dobiju. Pa će tražiti tako, dok ne dođe do Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, pa će on reći ja sam za to. I onda se opisuje u raznim rivajetima da će otići pred Allaha subhanahu wa ta'ala, pa past na seždu, pa poče da ga veliča, pa će mu Allah tad nadahnut određene hvale, a to su imena i osobine, jer time se Allah hvali i veliča, kaže, koje nikad niko nije, kojima ga nikad niko prije mene nije molio. U jednom rivajetu koje ne znam sad, pa će mu Allah otkriti neka imena i osobine koja ne zna sad, pa će ga tim veličati posebnim i sve će na seždi ostati toliko dugo, dok Allah ne kaže ustani, digni glavu, pitaj, da će ti se, zauzimaj se, bit će ti prihvaćeno. Najbolje stvorenje, najbliže Allahu rob, najveći ugled kod Allaha ima. Neće otići reći, ja rab, daj da počne. Evo dao si mi, rekao si, moje pravo, sada ja iskoristim. I tako da ne vrijeme nego će otići pa pas na seždu, pa dobit, pa dobit, pa dobit, pa dobit, koliko Allah htjene. I uz Allaha veličat posljednim veličanima kojima nije veličan prije toga. Ono što je Allah ostavi za sudnji dan. A to je bolje od ovoga što ime se veličan na ovom Pa kad Allah kaže digni glavu, digni će. Kad Allah kaže pitaj, pitaće. Pa je taj hadis rivajet skraćen, jer je početak jasno da će tražiti početak suđena, pa kasnije se spominje da će tražiti nakon početka suđena će pitati umeti, umeti, moj umet, moj umet, pa će mu biti rečeno da uvede one bez polaganja računa sa desna, na desna vrata dženeta, oni će biti učesnici u ostalim vratima. Oni koji su umrli, a tevhidu potpuno, ni malog ni velikog širka sa na hiret nisu ponijeli, pokajali se i promijenili nisu imali greha veliki na kojima su ustrajavali. Telekul su potpunili. O tome smo govorili. Preselili i obećano im i pripada im to onako kako robu pripada nas pred raba. Da će ući u džennet bez polagane računa. I bez kazne. Neće kad budu proživljeni ne pita je džene da ide ja. To je moje. Neko će biti skupljeni koji ostali. I zadržani koji ostali, naravno, Oni će najprije se budu u hladu, ali će čekat. I čekat da počne suđenje. I neće opet ući kad počne, dok Muhammed sam za njih se ne bude zauzimao. Tok Allah ne dozvoli, pa će njih prvi prevesti. Samo Allah ne se nemi tamo, pa će opet čekat na kantar. Jer nema uću džene prije Muhammed sam za nikom. Dušo mi tijelo. A kako je tek sa ostalim vjernicima? Ljudi misle za molice šehu, teki, u kaburu, ovome i onome i na tome ustrajavati. U stvarnosti izvjere izaći da Allah sačuva. Ali oni su to shvatili kao oni prvi, Ebu Leheb, Ebu Džehan, da je to kraći put do dženeta. Misle tako se moliti, on će mene uvesti. Čak neki koji su živi, a uživaju to u tome, u tom zlu, da ih ljudi pored Allaha mole, hvale se priča kako su oni u snu vidjeli kako neki iz njegovog džemata kod dženeta čekaju, meleci im u dženetu ne daju, Pa oni kažu, nismo iz Ebu Nura ovog džemata, pa kažu, ulazite, ulazite, nismo znali. Ko vi možete ući? Varaju svoje slednike i na ovom svijetu. Ne, nema je tako, za najbolji tako neće ulaziti. Mohamed se sam neće ulaziti ako se ne dozvoli. Neće tražiti, pita da počne samo suđenje ako se ne dozvoli. I nijedno od drugih stvari, šefata i ostalih dijela neće raditi ako se ne dozvoli. Ovo je velika počast, najveća počast za roba sprem ljudi. I zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže Asa'i jeb'athaka rabbuke maqamem mahmuda. Allah će ti dati hvale dostojno mjesto, to je šefaat, po ispravnom mišljenju ogromne većine islamskih učenjaka. Veliki šefaat, hvale dostojno mjesto. Jer svi će da hvale Muhammeda sada u tom momentu i da mu zahvali budu. Svima je do sada. Svi čekaju da počne. Ne mogu više da izdrže. Pitaju ko smije, niko osim jednog ne smije. I ta jedan ustaje, svi u nje gledaju i čekaj. I to je najčastnije mjesto sprem ljudi, kaže. Hvala je dostojno mjesto. I to pripada samo Muhammedu sallallahu aleyhi ve sallame i on će imati to pravo jedini niko sem njega da se zauzima da počne suđenje nakon što to odbiju, kaže Adem i Nuh, Ibrahim i Musa i Isa, aleyhi mu sallatu ve sallam. Uradit će to Muhammed sallallahu aleyhi ve sallame. Drugi od vrsta šefata koji šehe ovdje spominje kaže fešfa u fi ehlil dženneti en jedhunu al džennete. Zauzimat će se za džennetlije da uđu u džennet. To je ono kucanje koje smo opisali na početku. Na početku desa. To što si ti prešao sira i što si <laughs> okupio tuđe ili dao svoje sevape u krajnjem namirivanju, izmirivanju, ravnanju računa, ne znači da sad možeš reći gdje je moja kuća da ja idem nego će poslanik sa sam kad mu se dozvoli da pita, pa će se pustiti, pa će ući po redostaju sam spomenuo i tad će džennet ne moći u džennet. Jer nije džennet kupljen, prepisan jedan kroz jedan to blagodat, to je milost Allaha, to je Allaha vidjeli. Kao smo mi Allaha vidjeli. Neće ljudi zaboraviti Allaha u džennetu, nego će najviše uživati u džennetu gledajući Allaha subhanahu wa ta'ala. Rob ostaje rob vezan za Allaha, samo što tamo nema ibadeta i nema truda kao nagrada od Allaha subhanahu wa ta'ala, da je htio drugačije i to mogao odrediti, bilo bi drugačije. Pa je druga vrsta koja je spomenuta ovde, da nakon toga šeheh kaže vahatani šefaatani hasatani leh, ova dva šefaata su posebna za njega, to jest niko u tome neće učestvati s njim. Postoji još jedan šefaat koji je poseban za njega. A to je zauzimanje zamjeđu Ebu Taliba, I upitan poslanik sa zemlom, će mu šta koristi što te brani, što se ljuti zbog tebe i tako dalje, što je... Pa će reći, hoće, datom je da se zauzima, pa će, mi, pa će kaže, dobiti džehennemski pličak od koji će mu mozak da vri, a da nije mene, kaže poslanik sa zemlom, bio bi u dubinama džehennemskim, to je da nije tomu dato. Pa će poslanik sallallahu a nehi veselam imati pravo i to je poznato je Allah je zahvalan i nikome ne, ne ostaje dužan, pa nije Bog Talibu koji je branio vjeru na uštrb svog ugleda i vjerovao da on ispravna nije htio i mogu i tako dalje primiti, neće biti jednak kao ostali nevjernici, nego će biti u najblažoj džahenemskom kazni, a zaista je džahenem grozno boravište da se Allah sačuva kako je to najblaža džahenemska kazna. To su već tri. I one su specifične za Mohameda sallam sallam. Nakon toga šeheh kaže treća vrsta i on je nabrao nekoliko stvari, a mi ćemo još više ako Bog da podijeliti. Kaže, fa jesfa'u fi man istahakan nar šefaat za one koji su zaslužili vatru. Pa kaže, ova vrsta šefaata pripada njemu i ostalim vjerovjesnicima, iskrenim i drugim melecima, dobrim ljudima i tako dalje, malo do moje djeci, roditeljima za djecu i šehidima i ostalim, što je spomenuto ili što nije spomenuto. Može insan ne biti ni nijedno od kategorije koja je spomenuta, ali da umri kao dobar insan, da bude spašan od džehennema i da mu se dozvoli da zauzima se za nekoga koji je već ovaj, osuđen na džehennem ili uveden u džehennem, kao što će biti detaljnije pojašnjeno. To jest, ovo nije posebno za poslanike, sam sam niti je za ostale, sam, samo za poslanike, nego u tom učestvuju, učestvuju oni koji će imati pravo na šefat na, šefa na sudnjem danu, a to su vjerovjesnici, meleci i dobri ljudi, dobri vjernici, spašeni vjernici. Kome Allah to spori, ne moramo znači svi, plus one kategorije koje su posebno spomenute u hadisima, da će imati pravo na šefat. Pa kaže, fa jesfe'u fi men istahakka nara an la yedhunaha, wa jesfe'u fi men dehalaha an jahruđa minha. Onda dijeli ovu vrstu na dvije vrste, kaže, zauzmat će se za one koji su zaslužili džahennem da ne uđu u njega i za one koji su ušli u njega da izađu iz njega. To su treć, četvrta i peta vrsta. Veliki šefaat, šefaat za ulazak u džennet, šefaat za među Abu Taliba, šefaat za one koji su zaslužili da ulazak u džahennem da ne uđu neke i za one koji su ušli da, ne, da izađu iz njega ovu vrstu šefata sa svim svojim podvrstama ima i nekoliko, glavne su ove dvije, negiraju neke novotarske sekte poput Haridžija, Mu'tazila i drugih, zato što su oni već postavili pravilo na osnovu svoje logike, a ne šarijskih dokaza da grešnik mora u džahennem, da se Allaho prijatelj mora ispuniti i tako dalje. Pa dokazuju opštim hadisima i ajetima gdje se spominje će griješnici biti u džahennemu i da pripadaju, zaslužuju džahennem i tako dalje. I zato kažu ovi hadisi ili nisu mutavati, ili su ovako, ili su onaki, ili jednostavno dije. Jer mora, kaže, da bude džahenemle ili grešnik u džahenemu. Učenjaci spominju jednu zanimljivu stvar. Kažu ko nešto negira, najpreći da ga to poklopi ako je zlo ili izbjegne ako je dobro. Pa oni koji negiraju gledanje Allaha, kaže najpreći da im bude zabranjeno. Ne znači da su svi nevjernici, ali makar će zadržani biti u džahenem kad vjernici neki budu gledali, oni će i ostati. Još. I oni koji negiraju neke stvari, negirati ove hadise, ako saznaš da su hadisi i znaš da je lanac vjerodostojan, vjerodostojan to je stvar koja je ili kufr ili vodi kufr. I on hoće da ispuni svoju nekakvu akidu da ubijedi sebe ili drugog neki tamo grešnik koji ga on zamisle mora u džehennem, upravo s time radi dijelo koji njega vodi u džehennem. To nije mala stvar. I to je problem skretanja s pravog puta u akidi. Da imaš ne znam ti koliko grijehova, grijeha velikih, ti si u najmanju ruku nadaš se Allahove milosti i nadaš se šefatu. I velike su šanse i mnogima će biti oprašteni. Ali ti praviš akideske prestupe gdje koji su teži na vagi loših dijela nego one, oni grijesi i često praviš sebi zamke u koji ćeš sam da upadneš. I opasno je pričati o Allahu bez znanja, opasno je vjerovati vjerovanjem bilo koje sekte i nije mala stvar reći šta mene kao muslimana običnog se tiče to što su tamo razišli sa Lefije, Šarije, Maturidije, šta fali, da li ja vjerujem da je Allah gore ili tamo ili ovamo, kaže ništa to, mene bitno da ja nam postiju fali i kako fali. Jer kaže poslanik sa svem sve su uvatili osim jedne kad govori o skupinama islamskim. Jedna ide ka džennet, ostali idu kroz žene, a grozni on boravište. Nemoj sebi razvoditi naš vjerovanje onih čiji je put. Vodi konačnicu u džennet, ali kroz žene. Prva kategorija su oni koji su zaslužili žehennem određenim grijesima, ali nisu toliki da moraju ući pa će ih Allah iskušati time da i to opet zadnje vječišćenje, da bude poslan u džahennem ili određen za džahennem, pa da se neko zauzima i da bude spašen prije nego bude bačan ili propadni. Pa će ga stići šefaat poslanika sa nosrem ili meleka ili dobrih ljudi ili svih tih zajedno, pa neće biti uveden. Ima oni koji su više zabrljali, koji moraju u džahennemu pa će nekima se ranije, nekima kasnije, ali će ljudi biti uglavnom izvode, izvedeni iz džehennema šefaatom šefađija, uglavnom kažemo da će jedna skupina koja još više ima da im šefaat ne koristi. Ima jedna podvrsta šefaata koja se razilazi u lema, neki dokazuju hadisom Ebu da neki kažu da to nije ispravno, jer je to specifična situacija. Kažu šefaat da se smanji nekim džehennem nema kazna u džehennemu. Ne da se izbavi, nego da se smanji bilo temperatura ili neki vid kažnjavanja i tako dalje. Allah zna da zna da li ima ta vrsta ili ne, ali to je svakako za one koji su u džehennem. Postoji zauzimanje koje je za poslanike, vjerovjesnike, meleke i ostale, a koje ovdje nije spomenuto, a to je da se džennetlijama podignu stepeni u džennetu. Pa će neki džennetlije na osnovu tuđeg šefata koji je Allah već odredio i htio i dozvolio, da dobiju više spratova i više ređa nego što su već svojim dijelima dobili ili sebe svojih dijela dobili nakon suđenja. Šeh ovdje također nije spomenuo, ja se jesam na dersu kroz hadis, da je obavezan šefati za one koji su proživljeni a određeni da uđu u džene bez polaganja računa i bez kazni. Pa je to sedma vrsta, ako pratite. A možemo napraviti polavit svih osam. I ostane zadnja vrsta, a to je šefat za stanovnike Bedema. Ljude, po ispravnim mišljenju islamskih učenjaka, kojima fali jedan najmanji sevap da uđe u dženet. Onaj sevap što im je bilo mrsko uraditi. Ono što nisu htjeli ne radi naroda smijeli s tim bi bilo. Jedan, pojedinačni, ne samo nešto što se sta, stalno radi. Onaj osmije bratu što mu je bilo mrsko da ga razvuče. Makar plastični, jer nije uslov iskrenosti. Jedno subhanallah, jedno alhamdulillah, jedna kahva ga zafrkala kad su ljudi ibadite ili ona kaha otišla. Jer nije obavezan ibadite. Ili nešto u tome slično. I na sudnjem danu, kad mu se oko ukoči i pogled ukoči i gleda u bude u vagu, hoće li desno, će lijevo protegnut, prevagnut, a ono stane ni lijevo ni desno. I kaže jednako. I ne zna hoće li uđeniti džahene. Ovde se pokazuje hadis Allahova milost je pretekla njegovu sržbu. Ali, za dijela se mora odraditi nešto. Imao on sigurno griha više, ko što imao dobrih dijela više, što nisu priznate, nisu bila dobra. Ko što se svakome faliti od onoga što je uradio dobra ili dao nekom zbog ibeta i tako, ili nije kabul bilo. I bit će svakome griha, svakom vjerniku griha koji su oprošteni, pobrisan još na ovom svijetu i oprošten, ili oprošten na ahiretu, ali će ostati nešto i to će se vagati. I ono što se bude vagalo na kraju, kod njih jedna. Da će ići tražiti, moliti od majke i tako dalje, pa mu niko neće da njasa. Svako ne treba. I ovdje se vidi značaj hadisa poslanika sallallahu alejhi ve koji leži muslimu u svom sahihu la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka bi wajhin taliq nemoj da bezredim smatraš nemoj da omalovažavaš da zanemariješ ništa od dobrih djela makar da brata sretneš na smena lica grabi svugdje što god možeš ne veze što je sito kad kapa nakapa a možda ta kap bude fala samo jedna ne da nakapa pa će biti kažnjeni. Ali ne džehennemom jer nisu za džehennema. Stavljeni će biti na bedene između dženeta i džehennema i okretani. Sad ka jednom, sad ka drugi. Sedma sura u Kur'anu, sura Al-Araf, na šestoj stranici govori o tome. Skoro cijela stranica. Ili cijela. Govori o tome kako će biti kažnjeni ti ljudi jer na osnovu nečega moraju ući u dženeta pa će stajati cijeli sudnji dan kog Allah bude htio. Jedni odoše u džennet, već ušli. Vide džennet, lem jedhu luha wa hum jatma'un. Kaže, nisu ušli, ali žele svim srcem. Wa idha surifeta, kad budu okrenuti, kaže, njihovi pogledi ka vatri. Ne bi se on nikad okrenut, gleda u Onda će dobiti Allahu, nemoj nas sa nepravodnicima. Nemoj nas tamo. Pa kad Allah bude htio da ih zadrži, koliko ih zadrži, nakon šefaata ti ljudi će biti pozvani i u džennetu vedeni. Allahovo milošću, a ne našom zaslugom, kao ni oni prvi. I danas imam ogromnih problema sa velikim udjezima. Daja ko daja, iskušan time da sluša probleme svačije, pa je u veći, u, u, ima u vidu više stvari nego što imaju drugi. Pa kad vidimo na što se naše sestre žale i kakvi sve grijeha imamo, a sunetlija se, ma se zovemo, teška stvar. I kad vidimo na se braća žale, i kakvi sve zuluma trpe žena, žena, koji jednako ne daju svoje pravo koje bi mogli da daju ili trebali da daju nisu pokrile potrebu muslimana opet se pitamo i prepadnemo prvi svega za sebe jer svako malo srce može okrenuti a zatim za te osobe jer nije problem braćo moja kad neko čini grije problem je kad ne mariš za njega uopšte Znači mora tebe tuđa žena da nazove i da se žali kako čovjek uporno gleda golotinju i ne mari, voli ga briga šta mu ti imaš pričat, makti se slonce, ne smetaj. Mora brada zove da kaže, žena mi je heftu hajzu, heftu je glava boli, heftu je melec mjesečno proklinju i heftu ja imam svoju ženu. Svaki put napravi neki bala, ja se ljutim po heftu ili na ratama. To je veliki grijeh. Preče je da traži hulo, da se povuče, nego da je meleci proklinju, na primjer. Ali ništa to živi, šta ima, šta, te, šta je briga? Ili druge stvari, jer tu ne treba govoriti javno, a moglo bi se svašta reći od nas, od sunetlija, šta ima, a nažalost kod drugih ima još više, jer čovjek je u kontaktu sa svima, manje ili više. Nama je naređeno da ni jedno malo loše dijelo bezvrednim ne smatramo i ni jedno malo dobro dijelo bezvrednim ne smatramo. Jer kad kapa ima da nakapa. A kako je tek sa krupnim stvarima? A najviše će čovjek imat problema sa grijehom u kojem je ogrezo, kojeg ne smatra biti. Po pitanju vjere moramo gledati one koji su iznad nas. A po pitanju dunaluka one koji su ispod nas. A ne obratno. Činiš veliki grijeh, dva, tri, pet, i odmah ko znam ja, braće, šta radi, dobar sam ja. Neće se tako spasiti sam. I nije čudo što ti ne ide ništa. Pa se uz Ramazan, koji prije Ramazana i posle Ramazana, ne ide, ne može se makniš. Pa krivi sve živo, samo ti nis krivi. Nego se insan mora da ugleda na bolje po pitanju vjere, a na slabije po pitanju dunjaluka, pa će biti zahvalan po pitanju dunjaluka, a trudit će se da se popravlja iz godine u godinu po pitanju vjere. Da nas Allah popravi. Zato kaže وَيَخْرِجُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ أَقْوَامًا بِغَيْرِ شَفَاءَ I Allah će, kaže, izvadit iz vatre ljude bez šefata. To su, braćo, najnesretnija stvorenja. Znači, nije imao dobrih dijela dovoljno, pa mu je smrt bila teška. pa mu to nije bilo dovoljno, nego se hiljadama godina možda kala zna kad će sudnji dan i kod kada već neko leži u kaboru, patio u kaboru. Pa se kupo uznaju 50.000 godina na sudnjem danu ili koliko već. I to mu nije bilo dovoljno da očisti. Pa svi šefat činili, a ne ga zaobišlo. Pa ušao u vatru. I u vatri boravio najduže. I svi raznoraznim šefatima izašli, a on osta. A hvala Allahu ima trunku imana. Bio muslima. Najgori, najgori, bio muslima. Proći će i to, sve prođe. Samo kad se u džennet ili u džehennem uđe, to više ne prolazi. O strane nevjernika u džehennem vječno, a o strane vjernika kad uđe u džehennem. I sve dok si vjernik, ti ako uđeš u džehennem, ti si privremeno. To je blagost, blagodat. To je radost u belaju najvećem. To je najveća sreća u nesreći. Ali ne morate biti najveća nesreća, trudi se. Kogod se potrudi, Allah ga pomogne. Trudi se, kreni korak, napravit ćeš deset. Vidjet ćeš. Ali kreni Allaha radi. Pa će čovjek, znači, ostati će skupine narodi, kaže, u vatri, pa će Allah subhanahu wa ta'ala reći kao što je u hadisu, zauzimali se meleci, zauzimali se poslanici, vjerovjesnici, zauzemali su se vjernici. Bilo je prošlo. Ko je izašao, izašao. وَتَبْقَى شَفَاعَةُ أَرْحَمِ الرَّحِمِينَ Pa će ostat, ili ostao je, ostalo je zauzimanje od svih milostivih najmilostivijeg. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala zagrabiti šaku svojom rukom izvaditi one koji su preostali u vatri. Pa će morat, jer su kao što je došlo u rivajetima, ugnenisani. Samo ono što vatra ne ide, ostalo je. Znakovi, tragovi se žli. Pa će morat biti potopljeni u vodu života na kantari, u rijeku života, okupani, tako će im se vrati tijela i preobrazi iz onih žehnemilskih u dženecka, 30 metara visoki, kao što će biti dženetlije, lijepi i onda će biti uveden u dženet Allahovu milošću. Jedno vrijeme će imati oznake na sebi pa će izvat džehennemlije u džennetu. Ona halal šega kad sve prođe. Pa će i to im smetati, pa će Allah subhanu tala i to otkloniti. I neće više biti razlike. I onaj zadnji koji uđe, misli će i reći će, Allah mi je dao što nikad nikom nije. Dobit će najveće bogatstvo, to je zadovoljstvo. Pa tek onda sve ono što slijedi u džennetu. Zadovoljstvo Allahom je zadovoljstvo od Allaha. Allah njima zadovoljen na njim. Allah od nas traži samo jednu stvar. Da ulažimo maksimalan trud. I kogod se potrudi, uradi više nego što je planirano. Trudi se da budeš od najboljih, nećeš sigurno biti od najgorih. Nemoj se truditi, opusti se, govorit će svi tu i ja. Nema veze, izaće se. Šta fali, kaže, ako odgorim, na ugorim. Odgorit za svoje grije, šta mi ti imam govoriti. A vatre ne može dunjavšku, kada je 70 puta manja da podnese. Nema ko tako hrabro nastupa, najpreći je da najviše džahennem ostane, na nas Allah Zatim šeh kaže, završava ovu priču, neće mi se puno zadržavati na ovome, kaže, vrste li vidovi onoga što sadrži sudnji dan od polaganja računa, nagrade, kazne, dženneta, vatre, I detalje oko toga su spomenuti, kaže, u objavama koje su objavljene s nebesa, misli se na Kur'an, kad smo mi u pitanju bili objavili prethodne, i kaže, tragovima, odnosno hadisima, od znanja koje je preneseno od poslanika, odnosno vjerovjesnika, i u onome, kaže, što je preneseno nama od Muhammeda, sallallahu ve veseneme, je ono što je dovoljno. Pa ko traži, naći će. Šta se hoće reći? Nije mi cilj da detaljno objašnjavam sudnji dan, to kaže. Nego mi je cilj da spomenem osnove plus neke stvari koje se tiču akide i gdje su sekte zalutale prije svega i da dovoljno da se posjetimo, ako hoće detalja više, naći će. I nemojte da tražite lijevo ili desno, tražite u objavi jer ovo je gajb. To je pojašnjenje onoga što je šire. Traži u Kur'anu, traži u sunnetu. I vjerujte i nadaj se džennetu sljedeća tema, ako Allah da, posle Bajrama, bit će vjerovanje u sudnji dan, u, u sudbinu ili ka, odredbu. Mi smo ovim završili sa sudnjim danom četiri dersa, što je Allah htio da kažemo. Rekli smo, molim Allah suham zavad da nam ovo bude posticaj, da se pripremamo za taj dan i da ovo što su čuli, nanijetili, bude dokaz za nas, a ne protiv nas. Molim Allah da nas uputi na ovom svijetu na pravi put i na ahiretu u džennet preko sirata. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da dok živimo sebi i drugima dobro činimo, kad preselimo na smrtne muke, budu zadnje muke kad osjetimo da se prije smrti iskreno pokajemo, da lijepu završnicu imamo. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى